Latvijas valsts iekārta un satversme. Autori Dita Plepa un Ivars Ieps. Latvijas valsts ir demokrātiska republika, kurā suverēnā vara pieder Latvijas tautai. To nosaka satversmes pirmais un otrais pants. Tā ir parlamentāra demokrātija, kur pilsoņu griba tiek pārstāvēta parlamentā jeb saimā. Latvijā tiek īstenota varas dalīšana pastāv likuma vara un nodrošināta cilvēktiesību ievērošana un aizsardzība. Tā ir tiesiska valsts. Latvija ir sociāli atbildīga valsts, kas likumdošanā, valsts pārvaldē un tiesas spriešanā cenšas iespējami plaši īstenot sociālo taisnīgumu. Latvija ir unitāra valsts, kas veidota uz latviešu nācijas pašnoteikšanās tiesību pamata, apvienojot latviešu vēsturiski apdzīvotos etnogrāfiskos apgabalus. To nosaka satversmes trešais pāns. Latvijas valsts iekārtas regulējums ietverts konstitūcijā, satversmē un citos konstitucionālā ranga aktos. Tiem ir augstākais juridiskais spēks Latvijas tiesiskajā sistēmā. Šie konstitucionālā ranga akti atspoguļo Latvijas valstiskuma sarežģīto attīstības vēsturi. Ar 1918. gada 18. novembra Latvijas Republikas proklamēšanas aktu tika dibināta Latvijas valsts kā neatkarīga demokrātiska republika un noteikta valsts teritorija, kā arī paredzēts izveidot pagaidu valdību un ievēlēt satversmes sapulci, kas izstrādās konstitūcijas tekstu. 1920. gada 27. maijā satversmes sapulce pieņēma deklarāciju par Latvijas valsti, lai Latvijas valstiskumu nostiprinātu juridiskā formā – atkārtojot proklamēšanas aktā paustos konstitucionālos principus un uzsverot tautas suverenitātes principu. Satversmes sapulce izstrādāja konstitūcijas tekstu un 1922. gada 15. februārī pieņēma satversmi. Šie konstitucionālā ranga akti nosaka Latvijas valsts iekārtu un konstitucionālos principus. 1990. gada 4. maijā Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, pamatojot Latvijas valsts nepārtrauktības doktrīnu. Šis konstitucionālais akts noteica 1918. gadā 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas de facto atjaunošanu pēc Padomju Socialistisko Republiku Savienības 1940. gadā īstenotās okupācijas. Papildus tika atjaunota satversmes darbība visā Latvijas teritorijā un noteikts pārējais periods līdz satversmes jaunās redakcijas pieņemšanai, paredzot, ka spēkā ir vienīgi tie satversmes panti, kuri nosaka Latvijas valsts konstitucionāli tiesisko pamatu. Ideja izstrādāt jaunu satversmes redakciju netika īstenota, 1991. gada 21. augustā tika pieņemts konstitucionālais likums par Latvijas Republikas valstisko statusu. Lai izbeigtu pārejas periodu Latvijas Republikas valsts varas atjaunošanai un noteiktu, ka Latvijas Republikas valstisko statusu nosaka 1922. gadā 15. februārī pieņemtā satversme. Pieņemot šos konstitucionālā ranga aktus, augstākā padome atzina par sev saistošu proklamēšanas aktu – un uzņēmās atjaunot valsts demokrātisko iekārtu. Latvijas rakstīto konstitūciju veido arī saimnes apstiprināti starptautiskie līgumi, kuros starptautiskām institūcijām tiek deleģēta daļa no valsts institūciju kompetences. Šie konstitucionālā ranga akti nosaka Latvijas dalību Eiropas Savienībā. To nosaka satversmes 68. pants. Satversme ir pamatdokuments, kas reglamentē Latvijas valsts uzbūvi un valsts varas īstenošanas kārtību, kā arī nosaka personu attiecības ar valsti. Priekšlikumu juridisku terminu konstitūcija latviešu valodā apzīmēt ar vārdu satversme 1869. gadā izvirzīja Kronvaldu Attis. Satversmes mērķis ir reglamentēt Latvijas valstiskumu, nosakot konstitucionālos principus un vērtības, Tajā formulēta Latvijas valsts konstitucionālā identitāte, raksturojot vēsturiskos valsts dibināšanas apstākļus, valstiskuma attīstību, valsts politiskos mērķus, sabiedrības vērtības un kultūru. Satversmes uzdevums ir noteikt konstitucionālo institūciju kompetenci, kā arī reglamentēt procedūru, kādā tiek īstenota valsts vara un cilvēktiesība aizsardzības garantijas. Satversmē ir 116 panti, kas izkārtoti astoņās nodaļās. Satversmē ietvertais regulējums ir lakonisks. Katrai satversmes normai ir ietilpīgs saturs ar juridisku nozīmi, un tās kopā veido vienotu sistēmisku regulējumu. Satversmē ietvertās tiesību normas ir piemērojams tieši un nepastarpināti. Satversmes normu saturs noskaidrojams, izmantojot interpretācijas metodes – Lakoniskās satversmes teksta saturs analizēts satversmes tiesas nolēmumos un tiesību zinātnē. Daudzu satversmes normu piemērošanas kārtība detalizēti reglamentēta saimas pieņemtajos likumos. Satversmē ir gan juridiskas, gan politiskas funkcijas. Politiski satversmē jākalpo par pamatu, kas apvieno Latvijas iedzīvotājus, lai tie īstenotu kopīgas vērtības un piedalītos valsts pārvaldīšanā. Satversmes juridiskā funkcija ir noteikti likumdošanas, izpildvaras, tiesas spriešanas īstenošana un cilvēktiesību aizsardzības garantijas, kā arī nodrošināt normatīvo aktu hierarhijas pastāvēšanu un ievērošanu. Satversmē funkcionāli jānodrošina politiskās un tiesiskās sistēmas stabilitāte. Satversme ir viena no vecākajām spēkām esošajām konstitūcijām Eiropā ar unikālu regulējumu atsevišķos jautājumos, piemēram, satversmes 14., 48. un 50. pāns. Satversmes pieņemšanas vēsturiskais konteksts. Satversmes sapulce ir pirmais vēlētais likumdevējs Latvijas Republikā, kuras uzdevums bija izstrādāt valsts pamata un agrārās reformas likumus. Satversmes sapulces uzdevumus un tās ievēlēšanas kārtību noteica 1918. gada 18. novembra proklamēšanas akts. 1919. gada 19. augustā tika pieņemts speciāls vēlēšana likums, kas paredzēja, ka satversmes sapulce ievēlama vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Tajās piedaloties abu dzimumu Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu sarakstu sastādīšanas pirmajā dienā sasnieguši 21 gada vecumu un sarakstu sastādīšanas laikā dzīvo Latvijā. Satversmes sapulces vēlēšana likums bija moderns un progresīvs, jo piešķīra balstiesības arī sievietēm. 1920. gada 17. un 18. aprīlī notika satversmes sapulces vēlēšanas. Satversmes sapulce uz pirmo sēdi sanāca 1920. gada 1. maijā. Satversmes sapulcē bija ievēlēti 152 deputāti no 16 politiskajām partijām un interešu grupām, tostarp 5 sievietes. Jānis Čakste tika ievēlēts par satversmes sapulces prezidentu, kuriem bija tiesības reprezentēt valsti starptautiski, akreditēt Latvijas un pieņemt citu valstu diplomātiskos pārstāvjus, kā arī valsts vārdā pasludināt karu un parakstīt starptautiskus līgumus. Satversmes sapulces prezidents vadīja satversmes sapulces darbu un pildīja valsts galvas pienākumus. 1920. gada 27. maijā satversmes sapulce pieņēma deklarāciju par Latvijas valsti. Savukārt 1920. gada 1. jūnijā Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumus, lai reglamentētu satversmes sapulces un ministru kabineta kompetenci, kā arī juridiski nostiprinātu pilsoniskās un politiskās tiesības – Satversmes sapulce darbojās arī kā parlamentārs likumdevējs, pieņemot citus nepieciešamos likumus un lemjot par valsts budžetu. Lai reglamentētu likumdošanas un parlamentāras procedūras, kā arī satversmes sapulces deputātu tiesisko statusu, 1920. gada 12. oktobrī tika pieņemts satversmes sapulces kārtības rullis. Satversmes normu redakcijas izstrādāja īpaši šim nolūkam izveidot satversmes komisiju – Komisija tika sadalīta divās apakškomisijās. Pirmo apakškomisiju vadīja Fēliks Cielēns, un tās uzdevums bija izstrādāt valsts iekārtas pamatus, jeb satversmes pirmo daļu. Savukārt otro apakškomisiju vadīja Andrejs Kuršīnskis, un tā strādāja pie pilsoņu tiesību un brīvību regulējuma, jeb satversmes otrās daļas. Par satversmes komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Marģeru Skujanieku – kurš bija arī viens no referentiem satversmes sapulcē par izstrādāto satversmes projektu. Jānis Purgāls bija otrs referents, kas satversmes sapulcē ziņoja par satversmes komisijas izstrādātajām redakcijām. Satversmes komisija izstrādāja satversmi republikai ar demokrātisku valsts iekārtu, izmantojot tā laika modernākās konstitucionālismu teorijas un citu valstu konstitūciju tekstus. Satversmes sapulce trijos lasījumos detalizēti apsprieda satversmes komisijas izstrādātās satversmes normu redakcijas. Satversmes pirmā, jeb institucionālā daļa tika pieņemta 1922. gada 15. februārī. Satversmes sapulcē lielas debates, kā arī domstarpības bija par valsts prezidenta pilnvarām un ievēlēšanas modeli, tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas institūtu. Satversmes sapulce bija plānojis pieņemt arī satversmes otro daļu, kas noteiktu pilsoņu tiesības un pienākumus. Tomēr šāda iecerē neguva satversmes sapulces deputātu vairākumu atbalstu, un 1922. gada 5. aprīlī netika pieņemta trešajā lasījumā. Satversmes sapulce pieņēma likumu par satversmes spēkā stāšanos, kas paredzēja arī saimnes vēlēšanu kārtību. Satversme stājās spēkā 1922. gada 7. novembrī, kad uz pirmo sēdi sanāca jaunievēlētā saima. Solot īstenot satversmes reformu, 1934. gada 15. maijā ministru prezidents Kārlis Ulmanis veica antikonstitucionālu apvērsumu un pārveidoja Latviju par autoritāru valsti, balstītu uz vadonības kultu. Šajā periodā satversmē ietvertais varas dalīšanas modelis nefunkcionēja, un satversmes normas tika piemērotas fragmentāri. Padomju Socialistisko Republiku Savienība 1940. gadā veica agresiju pret Latvijas republiku, kurai sekoja okupācija, pretiesiski iejaucās Latvijas valsts iekšējās lietās un anektēja Latvijas republiku, ignorējot gan starptautisko tiesību, gan satversmes normas. 1943. gadā četras saimā vairākumu iegūšās politiskās partijas veidoja Latvijas centrālo padomu, kas organizēja Nacionālo pretošanās kustību. Latvijas centrālā padome savu darbību balstīja uz satversmes normām. 1948. gadā trimdā Latvijas senāta senatori sniedza atzinumu par satversmes spēkā esamību. Trimdā darbojās arī Latvijas sūtnis Londonā Kārlis Zariņš, un Latvijas sūtnis Vašingtonā Roberts Bīlmanis. Satversmes spēkā esamības atzīšana un piemērošana okupācijas un trimdas apstākļos formulēja Latvijas tautas gribu atgūt brīvību uz valstiskās nepārtrauktības pamata. Satversmes darbība pilnībā tika atjaunota 1993. gada 6. jūnijā, kad uz pirmo sēdi sanāca jaunievēlētā 5. saima. Satversmes grozījumi Satversmes saima var grozīt sēdēs, kurās piedalās vismaz divas trešdaļas saimas locekļu. Satversmes grozījumi jāpieņem trijos lasījumos ar ne mazāk kā divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairākumu. To nosaka satversmes 76. pāns. Ja saima grozījusi satversmes 1, 2, 3, 4, 6 vai 77. pāntu, tad šādi pārgrozījumi, lai tie iegūtu likuma spēku, apstiprināmi tautas nobalsošanā. To nosaka satversmes 77. pāns. Satversmē kopš tās pieņemšanas izdarīti 15 grozījumi. Pirmo reizi satversme grozīja 1933. gada 21. martā, nosakot nepieciešamo kvorumu un balsu vairākumu tautas nobalsošanai. 1996. gada 5. jūnijā izdarīts nozīmīgs grozījums satversmes 85. pantā, izveidojot satversmes tiesu, kurai piešķirtas tiesības vērtēt likumu un citu normatīvo aktu atbilstību satversmei un atzīt par spēkā nēsošiem likumus un citus aktus vai to daļas. 1998. gada 15. oktobrī satversme papildināta ar jaunu nodaļu – kas ietver modernu cilvēku pamatiesību katalogu. Papildus latviešu valodai tika piešķirts valsts valodas status un precizēta kārtība, kādā var grozīt satversmes 1, 2, 3, 4, 6 un 77. pāntu. 2003. gada 8. maijā izdarīti grozījumi, lai paredzētu kārtību, kādā Latvija uzņemas dalību Eiropas Savienībā un var deleģēt starptautiskām institūcijām daļu no valsts institūciju kompetences, slēdzot starptautiskus līgumus, lai stiprinātu demokrātiju. Satversmes 81. pāns, kas paredzēja ministru kabineta tiesības noteiktos gadījumos izdot noteikumus ar likuma spēku, 2007. gada 3. maijā no satversmes izslēgts. 2009. gada 8. aprīlī satversme papildināta ar jaunu regulējumu, kas nemazākā vienai desmitai daļai vēlētāju piešķir tiesības ierosināt saimas atsaukšanu. Satversmes ievads grozīts 2014. gada 19. jūnijā, papildinot satversmes tekstu ar izvērstu skaidrojumu par Latvijas valstiskumu. Satversmes ietekme uz valsti. Satversme kā valsts pamatlikums nosaka visus valsts un sabiedrības dzīves organizēšanai nepieciešamos priekšrakstus, jeb noteikumus – Ikviena iedzīvotāja un konstitucionālās institūcijas pienākums ir ievērot satversmē ietverto regulējumu. Latvijas valsts kompetence satversmē ir sadalīta starp tajā minētajām valsts varas konstitucionālajām institūcijām - Latvijas pilsoņu kopumu, saimu, valsts prezidentu, ministru kabinetu, valsts kontroli, tiesām un satversmes tiesu. Vienpalātas saima ir galvenā pilsoņu vēlētā institūcija, ievēlēta brīvās, tiešās, vispārīgās, vienlīdzīgās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās, kurās tiesības piedalīties ir visiem pilsoņiem no 18 gadu vecuma. To nosaka satversmes 6. un 8. pāns. Saima sastāv no 100 deputātiem, kuri ir ievēlēti no partiju sarakstiem. Salīdzinošā perspektīvā raugoties, Latvijas politiskajai sistēmai ir raksturīga augsta politiskā plurālisma pakāpe, un ievērojams partiju konkurences līmenis. Saimas rokās ir likumdošana, valsts galvas, valsts prezidenta ievēlēšana, valdības jeb ministru kabineta apstiprināšana pēc valsts prezidenta aicinājuma, tiesneša apstiprināšana, kā arī citas svarīgākās politiskās funkcijas. Funkciju apjomu ziņā Latvijas saime pieder pie pasaules spēcīgākajiem parlamentiem. Vienlaikus līdzās saimas plašajām funkcijām Latvijā tiek ievērots arī varas dalīšanas princips, saskaņā ar kuru valsts varas funkcijas tiek sadalītas starp atsevišķām konstitucionālām institūcijām, kuru savstarpējās attiecības un ietekme ir stingri noteikts likumā. Saskaņā ar satversmes 58. pantu izpildvaru īsteno ministru kabinets, kurš par savu darbību ir atbildīgs saimnes priekšā. To nosaka satversmes 59. pants. Izpildvara Latvijā ir decentralizēta. Iespēja, ka saimnes vēlēšanās kāda partija varētu iegūt vairākumu, ir maza. Tāpēc ministru kabinets parasti balstās uz saimā pārstāvēto partiju koalīciju, kurā ietilpst trīs līdz piecas partijas un partiju apvienības. Arī ministru portfeļi visbiežāk tiek sadalīti starp šīm partijām. Ministriju un ministru skaitu nosaka likums. To nosaka satversmes 57. pāns. Vienlaikus, atšķirībā no daudzām parlamentārām demokrātijām, Ministram vai ministru prezidentam Latvijā nav jābūt parlamenta deputātam vai pat kādas koalīcijas partijas biedram. Latvijai ir raksturīga bieža valdību un valdošo koalīciju maiņa. No 1991. līdz 2015. gadam viena ministru kabineta pastāvēšanas ilgums bija nepilni 16 mēneši, viens no īsākajiem Eiropā. Tomēr vidējam Latvijas valdības ilgumam ir tendence pieaugt. Latvijā kā visās parlamentārās demokrātijās, valdības mainās līdz ar katru jaunu parlamentu sasaukumu. Satversmē virkne svarīgu funkciju, iespēja prasīt likumu otrreizēju caurlūkošanu un nominēt valdības vadītāju, piešķir valsts prezidentam. Varas dalīšanas principu pastiprina 1996. gadā nodibinātā satversmes tiesa – kuras kompetencē ir parlamenta un valdības izdotu normatīvo aktu un lēmumu konstitucionalitātes izvērtējums. Tiesu varas, tā skaitā arī satversmes tiesas, uzdevums ir gādāt, lai spriežot tiesu, tiktu garantēta Latvijas satversmes normu, likumu un citu normatīvo aktu īstenošana, vispārējo tiesību principu ievērošana, kā arī aizsargātas cilvēktiesības. Revīzijas un kontrolas funkciju attiecībā uz valsts pašvaldību, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju līdzekļu izlietojumu valstī īsteno neatkarīga un koleģiāla konstitucionālā institūcija - valsts kontrole. Latvijai ir raksturīga plaša tiešās demokrātijas instrumentu pieejamība, kas bieži tiek izmantota arī praksē. Tās ir tautas likumdošanas iniciatīvas tiesības, kuras var izmantot viena desmitā daļa vēlētāju satversmē noteiktajā kārtībā un apmērā. To nosaka satversmes 64., 65., 78. līdz 80. pāns. Likumdošanas iniciatīvas tiesības nav attiecināmas uz likumprojektiem, par kuriem saskaņā ar Saimnes 73. pāntu nevar notikt tautas nobalsošana. Satversmē ir paredzēti septiņi gadījumi, kad sarīkojama tautas nobalsošana. Tautas nobalsošanu rīkojam, ja valsts prezidents ierosina saimnes atlaišanu. To nosaka satversmes 48. pants. Vai ne mazākā viena desmitā daļa vēlētāju ierosina saimnes atsaukšanu. To nosaka satversmes 14. pants. Vai izlemjams jautājums par Latvijas dalību Eiropas Savienībā, to nosaka satversmes 68. pants, vai lemjot par saimnes pieņemtajiem likumiem vai satversmes grozījumiem – To nosaka satversmes 72., 77. un 78. pāns. Satversmes 73. pāns nosaka tos jautājumus, par kuriem tautas nobalsošana rīkot nedrīkst. Plašais tiešās demokrātijas instrumentu izmantojums Latvijas politiskajā sistēmā ir Eiropā unikāls. Latvijas politiskajā procesā iesaistās arī pilsoniskā sabiedrība un interešu grupas, kā arotbiedrības, uzņēmēju un profesionālās asociācijas, organizācijas, kas pārstāv dažādas iedzīvotāju grupas un citi. Latvijā šīm grupām ir daudzas iespējas ietekmēt politiku gan izpildvaras, gan likumdevēja līmenī, kā arī pašvaldībās. Ik vienam ir satversmē garantētas tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbā, vērsties pie valsts un pašvaldību institūcijām un saņemt atbildi pēc būtības. To nosaka satversmes 101. un 104. pants. No satversmes izriet, ka Latvijā darbojas demokrātiski vēlētas pašvaldības, kuras īsteno svarīgas funkcijas izglītības, sociālās palīdzības un citās jomās. Pašvaldību vēlēšanās var piedalīties arī citu Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi, kas patstāvīgi uzturas Latvijā, Cilvēktiesības ietverts satvērsmes 8. nodaļā, likumos un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos. Satversmē paredzētas gan pilsoniskās un politiskās tiesības, gan sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības. Cilvēktiesību saturs un aizsardzības standarts formulēts satversmes tiesas nolēmumos. No satversmes 116. panta izriet, ka ka cilvēktiesības var ierobežot likumā noteiktajos gadījumos, ja to prasa svarīgu sabiedrības interešu aizsardzība un ja tiek ievērots samērīguma princips. Ik viena persona, kura uzskata, ka tai satversmē noteiktās pamatiesības aizskar tiesību norma, kas neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai, var iesniegt konstitucionālo sūdzību satversmes tiesai. Latvijā darbojas tiesību sarga jeb ombuda institūcija – kuras uzdevums ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenot tiesiski, liederīgi un atbilstoši labas pārvaldības principam. Satversmes 4. pants latviešu valodai piešķir valsts valodas statusu un nosaka, ka Latvijas karoks ir sarkans ar baltu svītru. Satversmē nav definēti citi valsts simboli. Valsts himnu un ģērboni, kā arī to lietošanas kārtību, reglamentē likums. Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās Bibliotēkas stratēģiskās attīstības speciāliste Silva Suhaņenkova.